i najpotpuniji blagoslovi se nam na Resulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu čestitu porodicu, na sve njegova sahabe, na sve srednjih njegovog sunnetu i pudu sudnjeg na nadam i narobe nadamin. Uvaženi prisutni, poštovani vjernici i vjernice, evo Allah Bog Žešanom dobrotom i dozvolom nastavljamo komentarisati hadise iz poglavlja o imanu, gdje je pisac spomenuo sve one hadise koje se tiču vjerovanja. A kao što znamo svi, vjerovanje je temelj. I ako je temelj zdrav, mogu se, može se na njima i zgrada praviti, a ako je neispravan temelj, ako je neispravno vjerovanje, na tim temeljima, ne može se zidati čvrsto znanje, ono uopće ne može opstati i postojati i ono se mora srušiti. sručiti. E, u tom smislu na redu je hadis od Ibn Mes'auda radijallahu ta'ala u kojem stoji da je je rekao se eltu, pitao sam. U drugoj verziji su ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pitanje Allahu Đelšanom poslaniku. Eju zembi inda Allahi a'lam. Koji je najveći grijeh kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je poslanik alaihi salatu wa salam rekao En teđ'ale lillahi nidden wa huwa halakake. Kaže da Allahu Đelšanuhu smatraš nekoga sličnim ili ravnim ili da mu širk učiniš, da ga poistovjetiš sa nekim stvorenjem, a on te je stvorio. U drugoj verziji hadisa stoji da je Ibn Mesud rekao Inne la avim, Zaista je to velik, odnosno najveći grije. Thumme eju Mudri učenik, pristojni učenik kod najboljeg učitelja koristi priliku pa nastavlja sa pitanjem, konstruktivnim pitanjem, pitanjima pa kaže a zatim koji o Allaho poslaniće? On reče en le voledake hašjete en japana Kaže da ubije svoje dijete bojeći se toga što će ono jesti sa tvoje sofre zajedno sa tobom. Tume eju ja Rasulallah. Zatim, koji dolazi grije nakon toga o Allahov poslaniće? Po veličini i po opasnosti. Rasulullah reče, entuzani bi harile tijari. Da učiniš preljubu sa suprugom tvoga komšije. Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete u suri Furqan koji potvrđuju ove riječi Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U tim ajetima uzvišeni Allah kaže, obratite pažnju, koji su ovdje grijesi spomenuti širk, zatim ubijanje, ubijstvo bi gajri hak i treća stvar jeste preduba zinavu. Uzvišeni Allah u tim ajetima kaže وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ Hvaleći dobre ljude, dobre robove. Robove milosti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, to su oni koji ne mole nikoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo njemu ibadet upućuju. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ I ne ubijaju bespravno ne oduzimaju život nevinom čovjeku bi gajri hak wala yaznun i ne čine preljubu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zatim naravno nastavlja pa kaže وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا a onaj ko čini ove grijehe jedan od ova tri grijeha ili sva tri jelqa etama on će dakle sresti kaznu adekvatnu kod uzvišenog Allaha Želešanu. Kažu islamski učenjaci, braće moje draga, da je ovaj redosljed grijeha koji je spomenut od strane Resulullaha Muhammeda s.a.v. baš takav i stvarni. Nije ono bio odgovor Resulullaha s.a.v. na datoj situaciji, da odgovori nekome kome je potrebno nešto iz njegove oblasti da pojasni. Ne, ovo je zaista ovakav redosled. Najveći grijeh kod uzvišenog Allaha subhanahu wa jeste širk, Odmah na drugom mjestu jeste bespravno ubijanje. Posebno ubiti dijete, svoje još dijete. I na trećem mjestu jeste zinalog i to nije bilo kakav zinalog, nego zinalog sa, tvoj, sa suprugom tvojeg blisko ovaj, čovjeka, košije koji se oslanja na tvoju sigurnost kada je u pitanju njegova porodica, a ti ga tada baš ovdje gdje se najmanje nada, gdje misli da je najsigurniji, dakle, ovaj, obeščastiš, odnosno udariš, ne daj Bože, ovaj, na njegov, na njegov nas. Kada smo spominjali prethodne hadise, u kojima su također trdjene veliki grijesi, Rasulullah je rekao, od najvećih grijeha je neposlušnost prema pazi, od najvećih grijeha. Nije rekao najveći prvi, od najveći jeste taj i taj. Nego rekao je od najvećih grijeha je neposlušnost prema roditeljima. Što znači da bi neposlušnost prema roditeljima mogla dođe odmah poslije ovog trećeg velikog grijeha, dakle po opasnosti, a to jeste poslije trenute. Enava kao zur i kaže zlažno svjedočenje. Također je Rasulullah onda bi išlo, dakle, tim redosedom kojeg je spomenuo Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u ovaj hadisima koji su prošli i čiji smo komentar, dakle, ovaj ukrat počuli. Najveća pravda, braćo moja, drage i sestre, jeste obožavati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To je najveća istina, to je najbolje znanje i to je najveća pravda. Najveći vid pravde. A najveći vid nepravde i zuluma i najveći vid neznanja i neistine jeste Allaha Đelešanu uporediti ili uporediti stvorenje sa uzvišenim Allahom subhanahu wa Jer se tu upoređuje stvorenje koje je manjkao, koje je nepotpuno, koje je prolazno, koje ima puno mahana sa stvoriteljem, uzvišenim, vječnim, prvim, posljednim, a, ovaj, sveznajućim, svemogućim, koji nema početka, koji nema kraja, koji sve može, a u čijoj ruci je sva vlast. I zato je rekao istinu Luhman kada rekao sinu, sinu svom, inne širke na Zaista je, sinko moj, širk, velika nepravda i veliki zlom I veliki zlom I zato kada je objavljen ajet u suri al u kojoj uzvišeni Allah kaže Allazina amanu wa lam jelbisu imanahum bi zulmin Ulaike lahumul amnu wa hum muhtedun Oni koji vjeruju i nisu pomiješali svoje vjerovanje sa zulumom, nepravdom, obratite pažnje ovaj ajet. Koji vjeruju i nisu pomiješali svoje vjerovanje sa nepravdom, odnosno zulumom. Ulaike lahumul amnu wa hum muhtedun. Oni su sigurni i oni su upućeni. Kada je ovaj ajet objavljen, ashabi su rekli, o Allahu poslaniče. Nema ni jednog čovjeka danas među nama, niti na zemaljskoj kugli, a da ne čini sebi nepravdu i zubom. Poslanik se nije to taj zubom. Nije to taj zubom, nije to obični grije. Ovdje uzvišeni Allah subhanahu dara hoće da zulubom nam ukaže dakle na opasnost širka i na Bože. Imamo možda. Pa je to olakšalo, ovaj ovaj ashabima Rasulullah Muhammeda Oni koji su na tevhidu, na istini, na šehadetu i čuvaju svoj tevhid, svoju vjeru. Čuvaju je od primjesa širka, a te primjese širka one napadaju u svakom momentu svakog od nas. Oni su sigurni, sigurni su, ovaj, na, na ovom svijetu važe pravila Allahovog jer zakona za njih, a na sudnjem danu je posebna sigurnost za njih garantirana. Posebna sigurnost od Allahove subhanahu ta'ala kazne. I oni su na pravom, i oni su na pravom putu. Zar nije nepravedno, kaže poslan sallallahu sallam, da Allahu Đelešanu smatraš nekoga ravnim i nešto sličnim, a on te je stvorio. Pa da li ima pravo stvorenje da se oholi, da oponira, da se suprostavlja svome, svome stvaritelju. Naravno da nema. Dijete nema pravo svom roditelju, koji ga nije stvorio, već je bio sebe njegovog nastanka. Jedan od sebe, dva. A šta misliš kako je onda Allaho subhanahu wa ta'ala pravo i kako je grusto i ružno kada se stvorenje ne pokorava, ne pokorava stvoritelju. I zato Ibrahim ibn Adham, kada mu je došao jedan mladić, dječak rekao mu je, o Ibrahime kaže, dozvoli mi da činim grijeha, dozvoli mi da živim kako ja hoću i tako da nađi mi neko rješenje u šarijetu. On kaže u redu. Može od te uvjeta. Prvi uvjet jeste, ako hoćeš da se ponaša tako kako hoćeš, kako tražiš, onda kaže, idi ovdje gdje nije Allahovo, Allahovo vlasništvo i Allahov posjed. Kaže, gdje da odem? Allah nam zemlja. I ono što je na zemlji. I ono što je pod zemljom. I ono što je između nebesa i zemlje. I ono što je na nebesima. Sve je Allahu subhanahu wa ta'ala. Sva vlast pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. E vidiš. E vidiš li kako je to nepristojno. Kaže, drugi uvjet jeste, kaže, ako hoćeš da griješiš i da budeš mušnik, mnogobožac, pa onda kaže, nemoj da ideš Allahovu na faku. Kaže, kad je malo dublje razmislio mladić, kaže, sve što imamo od Allaha je subhanahu ta'ala. Sve što jedemo od Allaha je, sve što pijemo od Allaha je, svaku blagodat koju koristimo od Allaha je, zdravlje koje imamo od Allaha je, tijelo koje koristimo od Allaha je, život, sve. Kaže, pa je li, je li ti liči i priliči da tako se ponašaš prema Allahu Treći uvjet jeste Kaže, ako hoćeš da budeš mušik, mnogobožan i griješnik, ovaj, e, razvratni, kaže onda, kada ti ovaj, e, dođu, kada ti dođe ovaj, smrt, kada ti dođe smrt, onda e, nemoj, nemoj da, da, da ti dozvoliš da ti uzmu dušu. Ne, nego se suprostavlja i bori se i tako dalje. Kako je insan slabašan. Svi smo mi nejaki i slabi, ali tu slabost i neja, e, ovaj, e, tu slabost treba da prema ženu pa će nas ono činiti da smo jaki pred Ali prema Allahu smo nejaki i slabi, posebno kada čovjek ostari, kada mu se primakne vrijeme putovanja, odnosno da nastavi svoje putovanje kako je slabašan. Kaže dalje, Kaže, se suprostavio velikima smrti. Kaže, naredni uvjet jeste, kaže, kada dođeš na sudnji dan, nemoj da se dozvoliš zebanijama, čuvarima džahedemske vatre. Kaže, ko će me pitat? E, kaže, onda vidiš li da nemaš pravo da, da budeš nepokorna od osmana. Vidiš da nemaš pravo, a u stvari, tevhid i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, to je jedina sloboda, braćo i sestre jedina sloboda na ovom svijetu jeste u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kada se pokoriš Allahu Đelešanu u te oslobodi robovanja lažnim božanstvima. Jer ja to često ponavljam. Svaki čovjek mora nekom i nečemu ne robuje. A postoji istinsko božanstvo i mnogobrojna lažna ili si rob, istinsko božanstvo Allahu subhanahu wa Jer sama Allah, Allahu čanu vlasti to ime. Neki islamski učenjaci kažu da je to najveće Allahu čanu ime o kojem je rekao Resulullah sallallahu sallam al najveće ime i da su ide bihi u kao neko imenom, on mu se odazove. Kažu učenjaci da to Allahu ime Allah. I ne postoji u istoriji čovječanstva da je bilo koje stvorenje nosilo ovo ime. Niko nije nosio ovo ime. Dakle, ovo je ime karakteristika za gospodara svih, svih svjetova. I posebno za Allah subhanahu, subhanahu. Ali ova riječ Allah, također neki islamski učenjaci je sintagma sastavna od el, određeni član i ilah, božanstvo, istinsko božanstvo. A u ovaj, lingvisti, jesičari kažu da ilah znači Al-ma'luh allavi ta'luhu al To je božanstvo koje vole, vole srca da obožavaju. Jer su naša srca tako stvorena i ovaj, usmjerena da Allah subhanahu ta'ala vole i da njega dželle Đelevala obožavaju. Zato, braće moje i cijene sestre, širk nije obožavati samo kipa. Na primitivan način, mada je svaki vid širka najveći primitivizam. Nego širk ima veliki broj vidova, oblika i formi. Svaki grije na neki način je može se ovaj, e, može se smatrati širkom, da to zavisi je mali ili veliki širk. Ako su manji grijesi, onda je to neki, vid malog širka, jer si ti tu dao prednost ovaj, e, svojoj strasti, svojo, svome hiru, nekome drugom stvorenju, nekoj ideologiji, nekom pravcu, nad Allahom subhanahu wa ta'ala, nad istinom, nad Kur'anom, nad uzvišenim, uzvišenim gospodarom. I zato je dakle čovjek u neprestanoj borbi između tohida, šahadeta, slobode, istine i između širka i uvijek srce, dakle naše je pod napadima. I zato se mi branimo dobrim djelima, zikrom, namazom, Kur'anom, zato nam je i uzvišeni Allah svojom propisao i badete. Jer nema, nemoguće je da se srce odbrani osim sa ovim ibadetima. Nemoguće je da se srce e, bilo čije odbrani osim s ovim, dakle, ovaj, baritima koje je uzvišeni Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala spomenuo. Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, je ovaj hadis spomenuo ovaj, pod nekoliko poglaga, a e, i spomenuo je veliki broj ajeta kao naslov za e, za ovaj hadis, a u kojim uzvišen Allah govori o tevahidu, o svojoj jednoći, pa spominje primjera radi vjerovanje predislamske raba وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ kada ih upitaš ko vas je stvorio, koji je stvorio, oni će reći Allah. Ko je stvorio nebesa i zemlju, reći će Allah. Ko je stvorio sedam nebesa i sedam zemljana, reći će Allah, gospodar svih svjetova. Međutim, i pored toga oni su bili mnogobožci. Šta to znači? Nije dovoljno primjera radi priznati Allahu gospodarstvo. Da je on jedinstven u gospodarenju, gospodarstvu, u stvaranju, u, vladanju. Već naravno, nakon što to priznaš, trebaš mu se, trebaš mu se pokoriti. Izraziti teuhid u pokornosti. koji tu je suština. Gledajte ovi Arabi kako su govorili. Zanima da su Allah sa Allah sada. Koje stvorite nebeze? Allah i tako dalje. Međutim, čašili svoju volju su upućivali nekom drugom ima njega, zatim su također ovaj, e, <clears throat> svoje žrtve prinosili u nečije drugo ime, ne u ime Allaha subhanahu i zbog toga su postali mnogo božci, odnosno, odnosno mušnici. Na drugom mjestu Rasulullah alaihi salatu wasalam spominje drugi grije, pa kaže an taktule waladake hašjete an jav'ama ma'a da ubiješ svoje dijete iz bojazni što će imati ono svoje hise za tvojom sofrom. Bojiš se da mu dodijeliš kašiku. Bojiš se da ti ne pojede napaku. Naravno, ovo je prije svega upućeno ovaj, uh, nevjernicima koji su imali ovaj ajak da zaista fizički ubijaju djecu nakon što im se rode nakon što im se rode. Mada to, braćo moje drage, nisu činili svi Arapi, to, su, to je činio zadnji sloj njihovog društva. Ali primjer radi, to je bilo sramota za pametne ljude kao što je bio Bekr, Omer, Osman, Alija i tako dalje. Ovaj, I oni koji su bili njihovog profila. I pogrešno je predstavljanje prije da su oni, da je to bilo masovno, masovno, masovno zaduženo kod njih i tako dalje i da ne, Arabi su imali jako izražene karakterne crte, moralne crte, i zato je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala odobrao od svih, dakle, ljudi, od cijelog čovječanstva, to kaže Resulullah sa sallam, inna Allahe nazara ila ahli ardi, arabahum ađema, tanakatahum džemi'a, arabahum ađema illa kakaya min ahli kitab. Kaže uzvišen Allah je pogledao stanovnike zemlje, prije nego da pošale Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Pa ih je zamrzio i Arape i ne Arape, osim jednog malog broja pripadnika knjige, koji su se držali objave koji je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio Isavu alaihi salatu, alaihi salatu Ali od svih tih i Perzijanaca, i Rimljana, i ovaj, ostalih naroda i civilizacija na vrhu su bili Arapi kada je u pitanju moral, kada je u pitanju karakter, kada je u pitanju, kada su u pitanju takve pozitivne ovaj, osobine, odnosno, odnosno vrline. E, naravno, ovdje je e, gnusnost ovog griha jeste zbog toga što ovaj čovjek ubija svoje dijete pored ubijstva, pored ubijstva ili motiv njegovog ubijstva jeste škrtost, što je jako ružno. I njegovo slabo vjerovanje u Allaha subhanahu da je on taj koji daje, koji daje napad. Naravno, ovaj hadis ne odnosi se direktno na jednu situaciju koja, je, koja se pojavlja u društvima, ali indirektno i šare šare. I šare šale onim ljudima, posebno dakle muslimanima, ovo je naravno o kuće govor, prije svega muslimanima, koji primjera radi strahuju, koji strahuju izbjegavaju da planiraju brojne porodice, bojeći se napake za njih. Subhanake ja. Pa za onaj koji ih stvara nije milostiviji prema njima od tebe? Naravno da jeste. Pa misliš li ti da će ih uzvišeni ostaviti gladne? Naravno da neće. I zbog toga je Resulullah alaihi salatu baš suprotno savjetovao svoj umet da muslimani trebaju da imaju brojne porodice. Jer oni su najzaslužniji da žive i da uspostavljaju red na ovoj, na zemlji. Jer su pripadnici istine. I poslanik Alihi Salatu Veselam će se sa njima ponositi. Kada su pitanju nevjernici, oni što više imaju imetka, oni sve manje i manje imaju djece ili nimalo nemaju djece. Jer ih šeta plaši siromaštom i tako dalje. A ova osobina ne smije da postoji kod muslimana. Ne smije da postoji kod muslimana. Zatim treći grije kojeg je ovdje spomenuo Resulullah Muhammed alaihi salatu wasalam jeste po opasnosti, po po težini kod uzvišenog Allaha Đelešanu preljuba i to ne bilo kakva preljuba, nego preljuba sa suprvo toga komšije, kaže Resulullah Muhammed Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. U jednom hadisu Rasulullah alaihi salatu wa sallam se prenosi. Naravno da je preljuba jedan od najtežih grijeha i najgorijih grijeha. Ali je taj grije ružan kao i svi ostali grijezi. On je ružan u očima onih koji ga ne čine, ali i počiniocima taj za zaslijepi oči. Nije oni da ne znaju da je to haram, ali im grije i strah slijepi oči i srca i oni kao da ne vide, kao da ne razumiju tako se, tako se dakle ovaj ponaša. Ali je ovaj grije sa ovom osobom, sa osobom koja ima sigurnost u tebe i koja se ne nada ovakvim ranama i ovakvim dakle ovaj e, odnosom, je deset puta veći, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, nego obična Jer je čovjek u blizini svoga komšije, Faraonova žena kada ju, kada je, ju je ubijao faraon, kada je naredio vojski da podignu ogromnu stijenu nakon što je bila položena na, na pijesku, na pustinji, na pustinskom pijesku, i da je, i da je ubiju do kraja. Ona se, kažu, smijala da postoji u predajama, ali koju je dobu učila? Tu dobu je uzvišen i Allah subhanahu tada spomenuo nam u Koranu, mi je učimo, suri Tahrim. Pogledajte pametne žene, vjernice, kaže Rabibni mi bejten, Rabibni mi indeke bejten fil džene. Gospodaru moj, sagradi mi kod tebe kuću u dženetu. islamski učenjaci trši ovaj kaže, prvo izabrala komšiluk, onda kuću. Dakle, ona hoće da bude blizu gospodara svih svjetova i u njegovoj blizini da im bude kuće i dvora su Zašto je Firdeus najbolji vid džaneta? Da li neko zna? Zato što je iznad Firdeusa u pravosti, Tako je. Dakle, iznad Firdeusa je Arš, to je vrh dženeta, a iznad Firdeusa je Allahov prijesto i to je najtiže mjesto uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I bliskost od Allaha subhanahu wa ta'ala je posebna nagrada, vraća. Baš kao ono u dženetu, ova, ovaj, e, baš kao sve ono što ima, dakle, od, hrane, od pića, od, od ljepota i tako dalje, od uživanja. Ali to se ne može porediti sa ljepotom i slašću osjećaja blizine gospodara, gospodara svih svjetova. Inne mutaqine fi džennati u nehar, fi mahari sidqin inda malikin muqtabir. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala. Inne mutaqine fi džennati u neha. Bogobojazni, oni koji su uspostavljali naredbe, a izbjegavali zabrane, to je prava definicija bogobojazni, tehija, Oni će biti u bašćama i u rijekama. E, ti mahani sidqina inde velike muktedir kaže, to će njihovo biti posebno mjesto kod vladara svemogućega Allah subhanahu wa ta'ala. Kako da je šehu Islam Temir, rahimahullahu ta'ala, zadnje ajete koje je učili, koje je napisao u zatvoru, u Damasku, u Siriji, ovaj, su bili u stvari ovi ajete, odnosno ovaj ajet i nakon toga je Allah subhanahu wa ta'ala dao, dao dušu. I onda je ona jasna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kada je pomagao Rasulullah alaihi wa sallam dužne abdest, poslanik hoće da mu se odruži kaže šta hoće da ja zamolim Allaha za tebe? Kaže, e, es'aluke murafaqateke fil janna Kaže, molim te da zatražiš kod Allaha subhanahu wa ta'ala da mi podan, da, da mi dade mjesto blizu tebe u džennetu. Dječak, mladić, razumije na pravi način ovu priču. Dakle, e, ova preduba ovdje i općenito ovaj, e, preljuba, ona sadrži prekršaj dva haka. Prvo je Allah subhanahu wa hak. Jer je on zabranio, postavio tu granicu se ona ne smije prolaziti. I drugi hak jeste ljudski hak. Ljudski hak. A ovdje, primjer, radi ako je u pitanju još to još veći hak, još komšinski hak, zato je to dakle ovaj, gnusno djelo kod uzvišenog Allaha, kod uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. E, naravno, e, nakon ovog hadisa, poslani e, ovaj, e, imam ili pisac je spomenuo, e, spomenuo i hadis od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala koji je kratak, a koji govori o važnosti teohida, o važnosti istine i o blagodati teuhida, e, a stoji da je Rasulullah ali rekao men mate jušiku i dahala na. kaže ko umre kao mušrik mnogobožac čineći Allah u širku ući će u vatru a kaže Ibn Mesud a ja sam rekao ko umre ne čineći širk Allahu subhanahu wa ta'ala ući će, ući u džene. A ove, baš ovakve riječi se prenose i od poslanika Muhammeda s.a.v. da ih je on rekao, a taj hadis bilži imam muslim, rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala. E, u tom smislu, vraću moja draga, ciljni vjernici, e, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od ustranjih. da nas, da nam podari ustrajnost na ovom putu, na putu istine, sve dok nam ne dođe jeqin, a to je smrt. A kada ga sretnemo, da, da se obradujemo susretu sa njim, subhanahu wa ta'ala, a i da se on obraduje, da se sretne sa nama, jer onaj ko zavoli da se sretne sa Allahom subhanahu wa ta'ala i Allah mu zavoli da se sretne sa njim, Allah vam ukabulio strpljenje, Allah vam pisao dobra djela, Allah vam učinio ovaj ibadet na vagi E, dobrih djela, punim danom kada će nam dobra djela biti najpotrebnija. Hvala vam neka se rava se rava se